ต่อไปสวดหน้า 174ธรรมจักกับปวัตนะสุดตัง เอวเมสุตังเอกังสมยังภะคะวะภารานสิยังวิหรติอิสิปตเนมิคทาเยตระตรโคภะคะวะปัญจวัคคิเยภิกขอามันเตสิทเวเมภิก ขเวอันตปะปะจิตเตนะนะเสวิตาพายโยจายังธรรมสุขามสุขันลิกานุโยมโพหิโนคัมโมโพธุชนิโกอนาริโยอนาตสันญิโตโยจาย อัตกิลมัฏฐานุโยโคทวงโคอนาริโยอนาทสันทิัตเอเตนเทพิกเวอุโพอันเตอนุปคามมมาจิมาปฏิปทานตถาคเตนะอภิสัมพุนธาจากุกรณียานกรณี อุปสมายะอภิญญายะสัมโพธายะนิพพานายะสังวาตติกตมาจะสาภิกขเวมัจจิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธาจากุกรณียานกรณีอุปสมายะอภิญญายะ สัมโพธายนิพพานายสังวัตติอยเมวะอริโยอัตถังกิโกมัคโคสยทิทังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากรมมันโตสัมมาอาชีวสัมมา วายามโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอายังโพสาเพกเวมัจจิมาปฏิปทาตถาคเตนะ อภิสัมพุทธาจากภุกรณีญาณกรณี อุปสมายะอภิญญายสัมโพธายนิพพานายะส สังวัตติอิทางโคปัญภิกขเวทุกขังอริยสัจจังชาติปิทุกขาชราปิทุกขามรณะปิทุกขังโสกปริเทวทุกขโทมนัสสุปายาสปิทุกขาอัปปิเยหิสัมปโยโคทุโคปิเย เหิเวปโยโคทุโคยามปิชังนลปฏิตามปิทุขังสังกิเตนปัญจุปาทานาคันธาทุขาอิทังโคปนาภิกขเวทุกขสมุทโยอริยสัจจังยายังลานหาโพโนภวิกานันทิโร ราคสหกตาตัตระตัตราพินันทินิสัยยถิทางกามตันหาภวตันหาวิภวตันหาอิทางโคปนภิกขเวทุกขนิโรธอริยสัจจังโยตัสสยเยวตันหายะเสสวิราคนิโรธโทจ านพอปฏินิสักโคมุติอนารโยอิทางโคนปนปิกเวโตกนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจังอายเมวะอริโยอัตถางกิโกมัคโคสยยทิทางสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมา มาวาจาสัมมาคัมมันโตสัมมาอาชีวสัมมาวายามุสัมมาสติสัมมาสมาธิ อิทังทุกขัง อริยสัจจันติเมพิกเวปุเพมนโนสุเตสุธรรมเมสุจักคุงอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิเวชาอุทปาทิอาโลกอุทปาทิตังโคปนิทังทุกขา งอริยสัจจังปริญญายันติเมพิกเวโพเพอนันุสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทปาทิญาณังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลนพอุทปาทิตังโคปนิทางทุกขังอริยส สัจจังปริญญาตันติเมพิกเวปุเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักคุงอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญา อุทปาทิวิชาอุทปาทิอารมณ์อุทปาทิอิทังทุกขสมุทโยอริยสัจจังนิเม พิกขเวปุเพอนันุสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญา อุทปาทิวิชางอุทปาทิอารโกอุทปาทิตังโคปนิทังทุกขสมุทโยอริยสัจจังปหาตาพันติเมพิกข เวภพเพอนันุสุเตสุธรรมเพสุจักคุงอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิตังโคปนิทังทุกขสมุทัยโยอริยสัจจังวหินันติเมภิกขเวภพเพ อนันุสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทปาทิญาณังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลนโกอุทปาทิอิทังทุกขนิโรโทอริยสัจจันติเมพิขเวปุเพมนันุสุเตสุธรรมเมสุจัก กุงอุทปาทิญาณังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลนโกอุทปาทิตังโคปนิทังทุกขนิโรธอริยสัจจังสัจจิกาตาพันติเมพิกเวภูเพอนันุสุเตสุธรรมเมสุจากุง อุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิจาอุทปาทิอาโลนโกอุทปาทิตังโคปนิทังทุกขนิโรธโทอริยสัจจังสัจจิกตันติเมธิขเวปุเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจากคงอุทปาทิยา านังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอารโกอุทปาทิอิทางทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจันติเมพิกเวปุเพอนันุสุเตสุธรรมเมสุจากุงอุทปาทิญาณังอุทปาทิป ปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิตังโกปนิทางทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา อริยสัจจังภาเวตาพันติเมพิกเวโพเพอนันุสุเตสุธรรมเมสุจากคุงอุทปาทิยานางอุท ปปาทิปัญญา อุทปาทิวิชา อุทปาทิอาโลนโอุทปาทิตังโคปนิทางทุกขนิโรธคามิทีปฏิปทาอริยสัจจังภาวิตันติเมพิกเวปุเพอนันุสุเตสุธรรมเมสุจักกุง อุทปปาทิญาณังอุท ทปาทิปัญญา อุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลนโกอุทปาทิยาวกีวันจะเมพิกเวอิเมสุจตุสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตังทวาทสาการังยถาภูตังยานทัสนังนสุวิสุทธังอโห สิเนวัตาวาหังพิกเวสเทวเกโลเกสมารเกสพรามเกสัสมณพรามนิยาปชายสเทวมนุสายอนุตตรังสัมมาสัมโพธิอภิสัมพุทโธปัจจัญญาสิงยตโตจะโคเมพิกเวอิเม สุจตุสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตตังทวาตสาการังยะถาภูตังญาณทัสนางสุวิสุทธังอโหสิอัฏฐาติขเวสเทวเกโลเกสมารเกสพรามเกสัสมณพรามนิยาปชายสเทวัน มนุษย์สายอนุตตรังสัมมาสัมโพธิอภิสัมพุทโธปัจจันยาสิงยานันจะปนเมทัสนังอุทปาทิอกุปปาเมวิมุตติอายมันติมาชาตินาติธานิปุนาภโวติอิธรรมโวจะภควาอัตมนาปัญจวัค คิยาภิกขุภะคะวะโตภาสิตังอภินันทุงอิมาสมิงจะปนวัยยกรณาสมิงพันยมาเนอายาสมโตโกนทานญาสวิรชังเวธรรมลังธรรมจักโงอุทปาทิยังกินจิสมุทัยธรรมมังสัพพันตังนิโรธธรรมมันติ ปวัตติเตจะพักวตาธรรมจักเกภูมิเทวาสัตธมนุสาเวสุงเอตัมพักวตาภารานสิยังอิสิปตเน มิคทายเยอนุตตรังธรรมจักกังปวัตติตังอาปฏิวัติยังสมเนนวะพระมเนนวาเท เวนวามาเรนวะพรหมุนาวาเกนจิวะโลกัสมินติ ภุมมานางเทวานางสัตทังสุตวาจาตุมากาชิกาเทวสัตตมนุสาเวสุงจาตุมากาชิกานางเทวานางสัตทังสุตวาตาวติงสาเทวานสัตตมนุสา าเวสุนตาวติงสานังเทวานสัตตังสุตวายามาเทวสัตตมนุสาเวสุนยามานังเทวานังสัตทังสุตวาตุสิตาเทวสัตตมนุสาเวสุนตุสิตานังเทวา านังสัทาังสุตวานิมานรติเทวสัตธมนุสาเวสุนิมานรตินางเทวานังสัทาังสุตวาปรณิมิตวสวัตติเทวานสัตธมนุสาเวสุงปรณิมิตวสวัตตินาง เทวานังสัตทังสุตวาพระมกายิกาเทวาสัตธมนุสาเวสุงเอตัมภควตาภารานสิยัง อิสิปตเนมิกทาเยอนุตตรังธรรมจักกังปวัตติตังอปติวัตติยังสมเนนวาพระ ามมันเอนวานเอเวนวา พระเรนวาพระมุนาวาเกนจิวโรกัสมินตีอิติหะเตนะคะเนนะเตนะมโหเตนะยาวะพระมโลกาสโตอาโภคัจิอายัญจะทัสสหัสิโรกทาตุสังคัมปิสัมปกัมปิสัมภว เวทิอัปปมาโนจะโอราโรโอภาโสโลเกปาตุระโหสิอติกัมเมวเทวานัง เทวานุภาวังอัตโคภะคะวะอุทานังอุทานเนสิอัญญาสิวัตโพโคนทันโยอัญญาสิวัตโพโคนทันโย ติติหิทางอายัสสมโตโกนทันญาสอัญญาโกนทันโยตเววนามังอาโหสิติ